Sura 52. Al-Tur Gora Meka 49 ajeta A'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن U ime Allaha, milostivog, samilosnog. والطور Tako mi gore وكتاب مسطور i knjige u redke napisane في رك منشور na koži razvijenoj والبيت المعمور i hrama poklonika punog والسقف المرفوع i svoda uzdignutog والبحر المسجور i mora napunjenog. إن عذاب ربك لواقع Kazna gospodara tvoga sigurno će se dogoditi. ما له من دافع Nitko je neće moći otkloniti. يوم تمور السماء مورا Na dan kada se nebo silno uzburka, وتسير الجبال سيرا a planine s mjesta pomaknu. فويل يومئذ للمكذبين Teško na taj dan onima koji su poricali, الذين هم في خوض يلعبون koji su se ogrezli u laž, zabavljali. Jaume yuda'una ila nari jahannama da'a. Na dan kada će grubo u vatru džehennemsku biti gurnuti. Hadihi naru lati kuntum biha tukazibun. Ovo je vatra koju ste poricali. Afasihrun haza am antum la tubsirun. Pa, je li ovo čarolija ili vi ne vidite? Islauha fasbiru, au la tasbiru, savaun alaikum إنما تجزون ما كنتم تعملون Pržite se u njoj. Isto vam je trpjeli ili ne trpjeli. To vam je kazna za ono što ste radili. إن المتقين في جنات ونعيم A čestiti će biti u džennetskim bašćama i blaženstvu. فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم I u onom što im je gospodar njihov dao će uživati. Njih će gospodar njihov patnje u ognju sačuvati. Kulu vašrabu an bima kuntum ta'malun. Jedite i pijte i neka vam je prijatno. To je za ono što ste radili. Muttaki'ina ala sururim masfufa. وزوجناهم بحور عين Biće naslonjeni na divanima poređanim, a obradovat ćemo ih hurijama dženeckim. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم وما التناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين Onima koji su vjerovali i za kojima su se djeca njihova u vjerovanju povela, priključit ćemo djecu njihovu, a dijela njihova nećemo nimalo umanjiti. Svaki čovjek je odgovoran za ono što sam čini. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون i još ćemo ih darovati voćem i mesom kakvo budu željeli. Jedni drugima će u njemu pune čaše dodavati. Zbog njih neće biti prazni besjeda i pobuda na grijeh. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون A služit će ih posluga njihova nalik na biser skriveni. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون i obraćat će se jedni drugima i jedni druge će pitati. Kalu inna kunna qablu fi ahlina mušfikin. Prije smo među svojima strahovali govorit će. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم Pa nam je Allah milost darovao i od patnje u ognju nas sačuvao. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم Mi smo mu se prije klanjali. On je doista dobročinitelj i milostivi. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون Zato ti opominji, jer ti, milošću gospodara svoga, nisi ni prorok, ni lud. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون Zar oni da govore, on je pjesnik, sačekat ćemo da vidimo šta će mu suđeno biti. Kul rabbasu, fa inni ma'akum minal mutarabbisin. Pa čekajte, reci ti, i ja ću zajedno sa vama čekati. Am ta'muruhum ahlamuhum bihada. أم هم قوم طاغون Da li im to dolazi od pameti njihove, ili su oni i nađije tvrdoglave? أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون Zar oni da govore, izmišlja ga? Ne, nego oni neće da vjeruju. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين Zato neka oni sastave govor sličan Kur'anu, ako istinu govore. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون Zar su oni bez stvoritelja stvoreni, ili su oni sami sebe stvorili. Am khalaku samawati wal ard, bal la yuqinun. Zar su oni nebesa i zemlju stvorili? Ne, nego oni neće da vjeruju. Am indahum hazainu rabbik, أَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُونَ Zar je u njih blago gospodara tvoga? Ili, zar oni vladaju. Am lahum sullamun yastami'una fih. Falyati mustami'uhum bisultanin mubin. Zar oni imaju ljestve, pa na njima prisluškuju? Neka onaj među njima koji tvrdi da je nešto čuo donese potvrdu očitu. Am lahul banatu wa lakumul banun. Zar da su za njega kćeri, a za vas da su sinovi. Am tas'aluhum ajran fahum mim مغرم مثقلون Zar ti tražiš od njih nagradu, pa su nametom opterećeni? أم عندهم الغيب فهم يكتبون Zar je u njih iskonska knjiga, pa oni prepisuju? أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون Zar oni zamke da postavljaju, da u zamku će se uhvatiti baš oni koji ne vjeruju? أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون Zar oni drugog Boga osim Allaha da imaju? Hvaljen neka je Allah. On je iznad onih koje mu ravnim smatraju. Wa in yaraw kisfan min as-samai saqitan yaqulu sahabun I kad bi vidjeli da komad neba pada, rekli bi oblaci nagomilani. فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ Zato ih pusti dok se ne suoče sa danom u kome će pomrijeti. يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ Danom, kada im lukavstva njihova nimalo neće koristiti i kada im niko neće pomoći. وان للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن اكثرهم لا يعلمون A za sve nasilnike i druga će kazna prije one biti, ali većina njih ne zna. Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'junina wasabbih bihamdi rabbika hina takum. A ti strpljivo čekaj presudu gospodara svoga. Mi tebe i vidimo i štitimo i veličaj i hvali gospodara svoga kad ustaješ. ومن الليل فسبحه وادبار النجوم I noću ga veličaj i kad se zvijezde gube.